dopo lo faccio dentro, dentro del suo ciclo Economía, Historia e Realidade Social no que vai a falar in Subtitana sobre a desgalinización da, da política galega unha variación supone sei que todos vos conocedes a Subtitana e moitos de vos moito mellor que eu non? entón na máis vou facer unha unha pequena reseña decíos que foi a tarde de Yair vou poner algo personal que era miña mãe eh, sí, sí, era miña mãe de, de Aia Belle da Portela da Portela Aia eh, foi bueno estuve soy importante <laughs> eh, e que chegou apoiado por, por la ciudadanía de Allariz en unha loita contra o caciquismo pepeiano. ¿no? Eh, estuvo anos de, de alcalde, sustento de alcalde de Allariz, para posteriormente pasar a ser o vicepresidente da Xunta de Galicia. Actualmente está deudo da actividade política orgánica, porque da política nunca se está lleu ou non se debe estar lleu porque senón a política non é allea a ti e vai aportar unha reflexión sobre a situación actual da acción política do pensamento político no país e nada máis sino con carácter ou mellor pois, o a palabra xa. moitas gracias Pero moi boas noites eh, Moitísimas grazas o, o Facho pola oportunidade que me dá outra vez de, de falar nesta cidade. En Gofago despois de bastante tempo sin falar en público pero dende a sensación e a convicción de non estar protagonizando ningún retorno non? porque hai cousas das que non te vas nunca non? eu penso que desgraciadamente hai unha e eu estou comprobando nestes días aínda con, con máis claridade né? existe unha unha concepción que eu considero equivocada da política né? cando se pregunta se alguén está na política o que un se pregunta ou vexo que moita xente se pregunta é se exerce algún cargo público, se ten algún cargo de responsabilidade no seu partido, se vai ir nunha lista electoral. Xa, eu eh, creo que é unha concepción da política mm, desde o meu punto de vista equivocada non? política para min é bastante máis que, que eso política son, son ideas a política son valores eh, a política eh, son compromisos eu as ideas, os valores os compromisos como o país non os deixei nunca non? Eh, o que si é certo é que durante un tempo eh, estuden en apartado eh, da actividade pública eh, tamén estive en Calado non sordo nin cego e eh, o que pretendo hoxe é dar a miña opinión porque considero que, que, que o noso país está nunha situación eh, difícil non? en algúns aspectos eu calificaría de emerxencia e creo que é necesario que todos aportemos cando menos a nosa opinión e a nosa participación e con esa intención o, o fago eh, creo que é o momento para a política de base creo que é o momento para a participación e creo que é o momento para, para Galicia e se eu podo aportar algo a ese respecto pois eh, ben dado sea e logo esa é a miña única intención Decía que estou preocupado, creo que como a imensa maioría dos galegos e das galegas, lo tanto non é nada especial, preocupado por dous, por dous aspectos eh, fundamentalmente. Non? O primeiro deles porque vexo que a maioría dos galegos e das galegas viven hoxe peor que hai cinco anos E iso debe de ser motivo de preocupación, porque ata agora no que todos coñecemos da eh, nosa vida parecía unha circunstancia histórica eh, xa inalterable que nos pudéramos deixar aos nosos fillos unha situación mellor que a que dos nosos pais nos deixaron a nós e que ao mesmo tempo nosos pais deixaron a nós unha situación mellor que a que le recibiron dos seus non? eso vaise a cortar ¿no? e é evidente que isto non é exclusivo de Galicia e que isto ser a crisis económica que estamos a, a viver pero tamén é certo desde o meu punto de vista que ademais de ser por eso a Galicia non se lle deixa utilizar os recursos que sin dúbida temos para poderse na riqueza e benestar e polo tanto para poderlle facer frente á crise E este sí que é un problema genuinamente galego. E a min, desde logo, preocupame que sea así. Esa é a miña primeira preocupación. E a segunda é mm, darme conta, tamén, dende o meu parecer, que eh, ou mundo me equivoco eu penso que eh, o Estado español vai entrar nun proceso de transformación sobre todo no que significa a súa organización territorial están os casos de Cataluña e de Euskadi aos que de algún xeito eh, haberá que darlle encaixe eu penso que esa nova configuración vai ir claramente hacia un estado asimétrico no que Euskadi e Cataluña teñan o recoñecemento a súa situación e vexo que o meu país Galicia está totalmente ausente da política estatal que non existe como xeito político que non contamos absolutamente para nada E penso que iso é un problema moi grave para todos e para todas nós porque podemos perder peso institucional e iso non é unha cuestión de categoría de clase é unha cuestión que vai incidir directamente nas nosas posibilidades de poder facer o que apuntaba ao principio de poder aproveitar dentro do noso autogoverno os nosos propios recursos e por lo tanto tamén estou preocupado por eso ¿no? Eh, sobre a primeira cuestión, vivimos peor é por culpa da crisis, pero, ademais deso, os galegos non se nos deixa utilizar os recursos dos que dispomos para poder generar riqueza e para poder generar benestar e, polo tanto, para facerlle eh, frente á crisis. É que calquer país, e vou decir por primeira vez, eu direi bastantes veces durante a charla, calquer país normal e eu quero que o meu país sexa un país normal o que fai é ante unha situación como esta ou incluso sin que a crisis ver os recursos dos que dispós e intentar o seu desenvolvemento para chegar riqueza e benestar para os seus cidadáns calquera Eu escoito agora moitas veces a responsables políticos gubernamentais decir que estamos en un proceso xa de recuperación económica e a min me sana que eh, en todas esas eh, repetidas roldas de prensa que se dan para facer esta afirmación non haxa ningún periodista que levanta a mão e diga por favor, me pode decir en base a que sector económico da nosa economía se vai producir esa recuperación porque se moi que será en base a vamos a facer máis coches, vamos a facer máis barcos vamos a producir máis no sector agrícola en base a que sector económico se vai producir esa recuperación Claro, o problema é que non hai ningún sector económico que teña esa perspectiva de aumento e mellora eh, no inmediato futuro. Pois están falando dunha recuperación macroeconómica mm, de números que nada ten que ver a realidade da xente. No caso de Galicia, non sí que nos poderíamos plantexar a nosa recuperación económica en base á potenciación de algún dos sectores que estando na nosa base productiva nos poden permitir semelar riqueza del estar para os Nos temos eses sectores, témolo no ámbito industrial, témolo no ámbito do sector primario, temos un incipiente mundo industrial ao redor das novas eh, tecnologías, teníamos ámbitos nos que traballar para a base do desenvolvemento desos sectores generar riqueza e benestar pero non o podemos facer non o podemos facer e creo que nos debemos de preguntar por qué pois dende o meu punto de vista os problemas de Galicia e polo tanto a solución a esos problemas non se poden atopar se únicamente aplicamos a tradicional dinámica esquerda-dereita non é posible ímonos equivocar se para explicar cales son os problemas de Galicia ou para detectalos e para apuntar a súa solución únicamente pensamos nesa dinámica nin acertaremos na identificación dos problemas nin acertaremos na súa solución se nos queremos salvar a crisis como calquer país normal pois empecemos por por en marcha en desenvolver pois, un sector industrial que está a nosa disposición e que ademais hoxe eh, no mundo do comercio globalizado e do aumento do transporte de mercadorías por mar está eh, nunha inmellorable situación para aumentar e para mellorar que é o sector da construcción naval calquer país que hoxe teña esa posibilidade está pensando en desenvolverlo porque é un sector con mercado eh, no mundo é algo que non fai falta ser especialmente listo nin, nin gran economista para darse conta non temos ese sector industrial temos un sector naval con capacidade tecnolóxica e experiencia laboral cuestión moi importante para poder competir no mundo pero resulta que é un sector eternamente en crisis do único que se escoita falar do sector naval en Galicia é para falar de crisis do sector naval nunca polo que vai a facer, polo que está facendo, polos mercados que conquistou, non, porque está en crisis. E por que está en crisis o sector naval en Galicia? Por un problema mal resolto entre patróns e obreiros. O sea, por un problema que poderíamos identificar na dinámica esquerda-dereita. É por eso que está en crisis o sector naval en Galicia, por un problema mal resolto entre patróns e obreiros. Non, O problema do sector naval e aqueles do sector naval en Galicia é porque non podemos producir barcos. É por que non podemos producir barcos? Porque somos galegos. <laughs> Non por outra cuestión. É un problema de dinámica nacional. Se ese mesmo hosteleiro estivera en outra parte non tería os mesmos problemas. Non precisamos potenciar, como calquer país normal, nunha situación de crisis o noso sector primario. Porque temos potencialidade para facelo e ademais experiencia, experiencia laboral, capacidade tecnolóxica, temos no ámbito do sector primario en terra pues, eh, un entramado de produción como é un entramado de produción láctea moi importante moi tecnificado, moi avanzado e con gran experiencia e por lo tanto con posibilidades se se deixa de competir no mercado mundial temos no ámbito do mar un sector como o sector pesqueiro con capacidades experiencia laboral, tecnolóxica, para poder competir se nos deixan en pé de igualdade con calquer mercado do mundo. Pero non podemos facelo, porque están en crisis continuamente tanto o sector primario no ámbito de terra como o sector primario no ámbito do mar. E por que están en crisis? Porque hai aí un problema mal resolto entre patróns e obreiros, un problema que se pode explicar na dinámica dereita-esquerda. Non, Ah, están en crisis porque non nos deixan producir leite e porque non nos deixan producir peixe non nos deixan pescar e porque non nos deixan porque somos galegos a mesma produción láctea de Melide, que non pode producir a mesma, que a mesma capacidade tecnolóxica, que as mesmas vacas, que a mesma experiencia, sin vez de estar en Melide, está en Toulouse, non ten ningún problema. Entón, é un problema de dereita esquerda que se pode explicar na dinámica dereita esquerda. Non, é un problema nacional. Por iso penso que para identificar os problemas en Galicia, para buscarlle solución, temos que ter a suficiente audacia e, sobre todo, a suficiente confianza no país como para facer análisis dentro do país, dinámica dentro do país e solucións dentro do país. E por eso a mí me preocupa que haxa eh, un, un proceso de desgaleguización da política en Galicia porque penso que eso é un empobrecemento penso que é un empobrecemento e ademais nos coloca na línea de non poder buscar auténticas eh, solucións eu creo que mal facemos se pensamos que os problemas eh, en Galiza nos eh, vir resoltos eh, dende fora dificilmente o poderán eh, ser e por eso creo que é tan importante galeguizar a política galega non desde unha perspectiva estética ou identitaria que está ben, tampouco está mal non, non, dende a posibilidade e realidade de sermos capaces de analizar os problemas de Galicia dende Galicia e buscar solución como galegos e como galegas e me dá a impresión de que as cousas non están indo por ese camiño e a mí eso preocupa e hai unha segunda preocupación decía o antes eu non sei como acabará o proceso de Cataluña non? pode ser que acabe eh, sendo Cataluña un Estado independente posiblemente non, ¿no? os Euskadi están empezando un proceso eh, na mesma dirección o que si sí sei é que esos dos procesos van acabar tendo unha resolución nun sentido ou non e posiblemente a resolución sexa intentando llevar buscar acomodo institucional dentro do Estado español pero non poderá ser o mesmo Estado español terá que ser un Estado español totalmente diferente ben porque Cataluña fixe o seu Estado independente ou ben porque se incluo deste pero dende logo dende outra perspectiva totalmente diferente e será un Estado asimétrico asimétrico no sentido de que Euskadi e Cataluña van a ter o seu recoñecemento nacional pola, polo xeito e pola forma que sexa claro se nese momento Galiza non está presente nese debate Galiza pode salir perdendo e perder estatus institucional porque quedarán Euskadi e Cataluña por un lado e despois outro pelotón no que Galiza non vai ser o cabeza de pelotón será Madrid, será Valencia, será Andalucía e despois nos tocará a nós se non somos capaces como galegos de conseguir estar presentes en ese debate para termos a nosa propia proposta para conseguir que Galiza, dentro do Estado español, teña un novo contrato co Estado que nos permita gestionar de nós mesmos os nosos propios recursos, poder decidir sobre aquelas cousas que a nós nos interesan, poder facer a nosa propia planificación económica de nós mesmos, poder participar como galegos e como galegas nos ámbitos europeos e mundiais. Se si non somos capaces de facer eso, de aproveitar esa oportunidade para eso, Galiza non só vai perder unha grande oportunidade sino creo que vai ter un retroceso histórico que o resultado vai ser a merva no benestar da xente se eu non estou planteando eh, estar en ninguna división A mí me gusta que Galiza esté na primeira, claro que sí. Pero non é un problema de identidade, nin de, nin de círculos electos, non. É que eu estou convencido de que o benestar dos galegos depende de que seamos capaces, de nós mesmos, de poder planificar o noso futuro de ter outro goberno suficiente para, para facelo e se non aproveitamos esta oportunidade de remodelación do Estado español non nos vamos a quedar igual vamos para atrás é lei de vida eh, nunha situación de movimento se tú te quedas parado non conservas posición perdes postos porque todos avanzan esta é a realidade e estas son as dúas preocupacións que eh, a min eh, me moven eh, iba a decir que me da pena, pero dame lástima, ¿no? Dame lástima eh, que o presidente Feijó non pense o mesmo. Outro día eh, decía que que non estaba co, co que estábamos dicindo, co que estaba dicindo eu, non? Decía que, que non é certo, que Galicia ten criterio, eh, que Galiza se lle escoita en España e que ademais os seus amigos, os presidentes de outras comunidades lle daban a razón a él e non a daban a mí a ver, eu eh, non dudo en absoluto eh, que Galiza teña criterio o que non teña presidente o que non teña presidente un pode facelo ben malo regular pero un presidente que non lle guste estar no seu país mala cousa Cando un presidente do, do país o que está pensando de luz a venres é cando se pode marchar do país para marcharse para Madrid, mala cousa. Cando un presidente o que desecha é non estar aquí senón estar en Madrid, mala cousa. Que temos un presidente que parece que está en arresto domiciliario. Que está esperando o venres para escapar de aquí con pase pernota para dar conferencias por España adiante falando de si sí mesmo e para facerlle a pelota rapón E por ese camiño, desde logo, Galiza non ten presencia política. Ese non é o camiño. Por aí Galiza non gana absolutamente nada, claro. Que me diga que lle dan a razón os seus presidentes, os seus amigos presidentes autonómicos, claro, o de Madrid, o de Valencia. Este homem escolle malos amigos, eh? e por aí, de logo, vamos mal. A situación pois pode enfrentarse por varias vías, non? Algúnas xa están exploradas. Unha vía, unha vía que fai o señor Rico. Esa vía é daqueles que pensan pois que que a delicia en realidad non existe. Os que pensan que isto é pois unha extensión con algunha peculiaridade de España. Mm. E que, polo tanto, mm, o que se pode facer e o que se debe facer é intentar facer carreira política en Madrid Galicia xa parou, pariu bastantes eh, personaxes dese estilo serviu que algún galego estivera desde esa mentalidade ocupando responsabilidades en Madrid ou sendo amigo dos que tiñan responsabilidades en Madrid serviu eh, para algo se redundou en algún beneficio para Galicia eu penso que está demostrado e haxe demostrado que non por tanto para mí é unha vía totalmente esgotada, equivocada e incluso absurda ¿no? hai unha segunda vía hai a segunda vía que é a los que pensan seguramente honestamente en moitos casos que consideran que o problema de Galicia é que goberne a dereita en Madrid e que na medida que de Galicia axudemos a que goberne a esquerda, como pois vai ir millor bueno, O problema desto é que a realidade nos demostra o contrario. Os problemas de Galicia non se solucionan porque goberna Madrid nin a dereita nin a esquerda. E aos feitos me remito e a demostración histórica me remito. Pero habería quen podería decir, bueno, pero a mí pode haber outra esquerda, non? E é certo. Pero non nos esquezamos dunha cousa. Isto non é un problema de querernos ben ou querernos mal o esquecerse de nós ou deixarse de esquecer. A marxinación de Galicia é un problema estructural que debemos de analizar na súa xusta medida desapasionadamente para darmonos conta donde pode estar a súa solución e donde non non é que nos queiran mal é un problema de certa lógica de los parámetros mentrais que se utilizan na política de Estado vamos a ver O problema real que temos en Galicia é que o que son para nós sectores estratégicos fundamentais para o noso benestar estes que son sectores estratégicos fundamentais para nós para o Estado español son sectores superfluos prescindibles eu antes falaba do sector naval é un sector industrial que ca súa ramificación industrial e tecnológica por si sí mesma podría servir para eh, vertebrar industrialmente un país que por otra parte solo tiene 1.700.000 habitantes cuestión que xoga nuestro beneficio e non a contra por eso para nosotros un sector como este es un sector estratégico fundamental que defenderíamos a capa y espada en cualquier sitio cal é problema? no tenemos que nos O problema é que iso que para nós é estratégico e fundamental no que é a economía do Estado español un sector totalmente prescindible, secundario, superfluo, do que se pode prescindir. E por iso, cando se está na mesa de negociación europea ou na mesa de, de, de negociación mundial, o Estado español, cando ten que ir a negociar, fai o mismo que faríamos calquera de nós Que faz nunha negociación? Intentar amarrar o que consideras fundamental estratégico e a cambio nunha negociación tens que dar algo que das? Bueno, o que tú consideras secundario e o que podes, pues, máis ou menos eh, prescindir se chega ao caso que é o que se protexe e se desbota polo parte do Estado español Pois o protexe os proxectores industriais que se consideran fundamentais para o Estado e a cambio que é o que se dá. Pois non producimos barcos. O problema é que pagamos os galegos, que son, somos os que o facemos e somos, ademais, os que si consideramos ese sector como estratégico. Que mesmo pasa na negociación no ámbito europeo, no ámbito mundial, cando que se trata é eh, nesta economía globalizada de definir quen produce e deixa de producir. Bueno, pois pues o Estado español está sempre moi interesado e ten certa lógica polo número de habitantes o que vai dirigido polas eh, zonas geográficas que ocupa está sempre moi interesado en defender producións como son a produción de aceite ou a produción de cítricos de levante ten lógica que queira proteger eso pero nunha negociación ten que dar algo a cambio que se dá a cambio? pois o sector lácteo. que? Porque para o Estado español a producción láctea non é algo fundamental, non é algo estratégico, non é algo do que dependa a economía do Estado. Depende a nosa, non a do Estado español. Mentras a unidade de medida para os galegos e as galegas sexa o Estado español, perderemos sempre a balanza. Sempre. Por iso non é un problema de dereitas e esquerdas. Calquer formación política que goberne no Estado dende a actual perspectiva acabará sendo un resultado tendo un resultado para Galiza exactamente igual só podemos cambiar isto se iniciamos un proceso político na que os galegos e os galegas decidamos semos nosos que decidamos sobre aqueles sectores dos que depende a nosa economía e polo tanto o noso benestar que se o sector naval vai adiante ou vai a mal ou vai ben ou vai a mal sexa pola capacidade dos galegos e das galegas para desenvolvelo non porque catro burócratas imbuídos de capitalismo fanático en Bruselas digan unha cousa digan a outra somos os galegos os que temos que decidir eso non o teñen que decidir catro señores en Bruselas e eso que? de dereitas ou de esquerdas eso é nacionalista por tanto eu creo que esta é a segunda cuestión que deberíamos de, de ter presente Y la tercera vía para solucionar ou para intentar solucionar entre todos e todas os problemas de, de Galiza pois sería a que eu considero que, que é a posible ainda que difícil, porque nesta vida non hai nada fácil moi difícil, moi difícil claro que sí. pero non hai nada fácil nesta vida e cale a que os galegos e as galegas honestos e pensen como pensen, pois fagan unha aposta de país. <coughs> Que fagan unha aposta de país. Entre outras cousas porque os avances no mundo hoxe se dan precisamente cando os cidadáns eh, son capaces de establecer espacios nacionais de decisión na que a decisión corresponde democráticamente aos cidadáns e se lideran das decisións tomadas a marxen dos cidadáns esa é a auténtica política progresista no mundo e esa é a aposta de país que eu penso que hai eh, que facer e temos que facer eh, por nós mesmos non? Eh, para facelo por nós mesmos debemos nos preguntar se temos país para facelo, se hai masa crítica para facelo. Eh? Eu penso que sí. Eu penso que sí, porque creo que existe unha maioría de cidadáns galegos que teñen ese sentimento de país, que se identifican co país. O que sí é certo, e deberíamos acostumar a isto, e polo tanto facer autocrítica da nosa propia trayectoria e dos nosos plantexamentos porque o mundo avanza así a base de un aprender dos seus propios erros o que deberíamos de, de facer e de entender é que hoxe, a día de hoxe a identificación dos cidadáns co país non se poden medir polos mesmos parámetros que se medían pois fai 40 anos fai 40 anos Claro, pois unha persoa que falara sempre en galego Pois, case, vamos, iba a ter identificación co país. Se unha persoa que non falaba nada, nada, nada en galego, pois posiblemente habería moitas posibilidades de que non tivera esa identificación co, co país. se non é así. se hai miles, miles e milleiros e milleiros de cidadáns en Galiza que non falan en galego e que están tan identificados co país como o polo estado que falan galego xa É así de evidente, por qué? Porque o sinónimo de identificación xa non é só idioma. Hai xente que se identifica co país e que se sente unido ao país pois, polas manifestacións culturais do país ou pola, pola, polo seu territorio e pola defensa dese territorio ou porque se identifica ca forma de ser e de proceder que temos os galegos hai unha maioría de cidadáns que se identifican co país falen no que falen e iso, a esa masa crítica que nos temos que dirixir nos temos que dirixir porque o reto cale o reto é que esa xente que mayoritariamente pensa en clave de país sinte o país teña tamén compromiso político con Galicia aquí o asunto non está en facer un casting de ver quen é galego que deixe de ser a ver se resolvemos ese circunloquio dunha vez Aquí galegos e galegas somos todos e todas. Os que falan en galego, os que falan en castelán, os que votan polo PP, os que votan polo PSOE, os que votan polo Bloque, polo votan polo que queira Os galegos e galegas todas, igual tamén. O sea, eso ten que quedar fora de toda dúbida. O problema non é ese, o problema non é ser galegos. O problema é sermos capaces de exercer como galegos en política, que a hora de tomar as túas decisións políticas o que prime é a necesidade de actuar en clave de país. Ese é o auténtico reto. E ese eu penso que un reto que merece eh, unha revolta cidadán. É un reto que merece unha revolta cidadán feita dende mm, a base. E, de logo, a miña intención eh, eh, se algo podo contribuir é precisamente a intentar provocar esa reacción generando tamén os instrumentos necesarios para que haxa información, para que haxa participación e para que haxa tamén un instrumento de resposta. Pero que sexamos capaces de provocar esa revolta cidadán simple e llanamente para que os galegos e as galegas podamos vivir como galegos e decidir como galegos. Esa é a miña intención e a intención que me trouxo a poder hoxe estar aquí cos amigos de Facho e con todos e todos. Moitas gracias. Bene, supoño que todos estamos perfectamente identificados con toda a conferencia que nos acaba de dar Xintar. Pero, entón, eu aquí, da presidencia da agrupación cultural Facho, tan só vos digo que, por favor, o que queira facer alguna pregunta ou que queira dar a súa propia idea, que o diga. Agora, Nella. No hay Hola, hola. Hola. Eh, hablando de instrumentos para Galicia, ¿qué opinión ten sobre o que pensa facer algún goberno de reducir os parlamentarios eh, cambiar tamén los, los partidos judiciales o que goberna ser máis votados Bueno, eh, eu penso que se teñen dado demasiadas eh, ocasións dende a política e o exercicio da política para que os cidadáns estén fartos da política non? iso é así non fai falta recurrir a ningún contubernio exterior para darmonos conta de que nosotros solitos la matamos non? iso é así e é normal que os cidadáns estén fartos, non? E asqueados, eh, incluso, eh, da política, do servicio da política, do que se ten convertido a, a política, non? Eso sí é un problema e non pequeno, non? un problema que, que debemos de enfrentar con, con valentía, non? Por exemplo, eu penso que sería necesario que fixéramos un esforzo eh, por cambiar a concepción da política que temos. Eu decía ao principio e volvo a repetir agora, estuvo asombrado da cantidad de xente que ten imbuído no seu cerebro a idea de que a política é ocupar un cargo público. E o que está na política é porque está ocupando un cargo público. E se falas de política é porque queres en unha lista electoral e ver se ocupas un cargo público. A política é bastante máis que eso. ¿no? Eu levo máis ou menos nesto da política, pois desde que tiña 8 anos e teño 55. A maior parte do tempo non ocupei ningún cargo público. E creo que fixen máis política cando non ocupei ningún cargo público cando, cando o cubrí. E creo que isto de pensar que a política é facer carreira política é unha concepción equivocada da política, eso de que tú vas a política para facer carreira personal Convertir a política, en vez da defensa de ideas en algo colectivo, nunha carreira personal. Claro, se eso lle sumas o feito de que hai moita xente neste mundo que considera que o triunfo personal é enriquecerse, xunta o lume capalla e fuego que te criou. Se si tú consideras que o teu objetivo na súa vida para ser feliz é ter moitos cartos e ganar cartos como sea, e despois consideras que a política é unha carreira personal estás pondo todo encima da mesa para que estalle a bomba non? pero que teríamos que ir a outra concepción da política da política como servizo público da política como defensa eh, de ideas além de outras moitas cousas eh, que hai que facer E dito isto, e polo tanto, recoñecendo que o propio exercicio da política o que ten provocado ese asqueo dos cidadáns, eu penso que tamén, tamén hai certas actitudes políticas que o que pretenden é despreciar a política deslegitimar a política e o exercicio da política e ademais me dá a impresión de que moita xente que actúa en esa dirección o fai porque o que pretende é que en vez de tomar as decisións os representantes públicos democráticamente elegidos por os cidadáns as decisións as tomen os catro burócratas de Bruselas ¿sí? e están moi interesados no desprestixio da política precisamente para que non haxa posibilidade de que os ciudadanos elixan democráticamente o, os seus representantes o sea que non se trata tanto de regenerar a política como que acabar con ela e eu de logo en eso sí que non estou de acordo ¿no? en eso sí que non estou eh, de acordo ¿no? claro, xa eh, despois hai outras cuestións que como que usted comentaba ¿no? de que gobierna a lista máis votada Bueno, eso o din aqueles que non son capaces de sacar unha maioría de apoios nas institucións democráticas para gobernar. E entón o que queren é cambiar as reglas de xogo para que en vez de gobernar un outro, gobernar eles. Eu penso que hai en isto eh, un problema que deberíamos de enfrentar. No? Eh, cando a realidade só se pode ver desde unha única ventana y esa única ventana a marca un determinado partido, vamos mal. Eu penso que o Partido Popular eh, en España ten conseguido moitas veces eso, impor a súa interpretación da realidade. O mundo é así e a realidade é así porque o digo eu e esta é a ventana que eu marco. E que para ver o mundo ten que ver pola miña ventana. Entón, claro, o Partido Popular un día di ten que gobernar a lista máis votada. E o día seguinte, a roda de prensa, calquer responsable político é a usted que lle parece? Debe de gobernar a lista máis votada, hai que facelo xa nestas eleccións, hai que facelo na seguinte, pero por que temos que aceptar a imposición da realidade que fai o Partido Popular? Estamos nun estado democrático no que nos pusemos de acordo que era unha democracia parlamentaria representativa E a democracia non é ganar, a democracia é convencer. Por iso goberna non quen gana nin deixa de ganar, sino que concita o consenso suficiente para ter unha maioría para gobernar. Esta é a democracia. A democracia é diálogo, a democracia é consenso, a democracia é búsqueda de acordos, non impor as túas normas. O único que buscoito o Partido Popular é que o que quere impor o seu criterio. Quero ganar para o día seguinte mando eu os demais fora. Oiga, pero é que a democracia non é eso. Precisamente por eso se inventou a democracia parlamentaria. Por eso os concellos un alcalde para gobernar, que ten que facer? Pois ten que facer concitar o apoio mayoritario da corporación, ese, claro, non, como vai gobernar? Porque a corporación a que representa o conxunto da poboación e un alcalde gana cando é capaz non só de sacar moitos votos nas eleccións sino despois tamén de concitar o apoio daqueles que non o votaron pero consideran que vista a decisión dos cidadáns é o máis democrático e que goberne el esa é a democracia e outro sentido da democracia moi reduccionista posiblemente porque algo que pasa que non cree na democracia Muy bien, aquí está, ahí. Ah la misma gente que tiene un discurso simplista, el problema de Iglesia es la solución. O sea, si no nos dejan producir porque los cabellos, nos los cabellos porque somos jaderos, y cabellos porque somos cabellos, que si es que ser jaderos, aunque la Junta no podría decir no nos dejan jaderos porque los pagos. Y los pagos no nos dejan hacer Y entonces la solución sería hacer pasión de Cristo evidentemente non facemos isto se a solución é para nos galegos pois temos que crear unos claro, para que nos sintamos galegos para que nos desenvolvemos con a entonces hai un partido que ten a súa idea acaba de decir que ahora o PP que leva moitos anos dicindo que todos temos que ir detrás de e algunos estudemos Y ese partido que estamos aquí cada vez tiene menos seguidores, por lo menos menos un número que es menos capaz de entusiasmarse. Pero ese partido no han hecho a la nunca crítica de por qué coño estamos siendo padres, o no sé. Bueno, eu me non ter feito un discurso complexo non? Eh, intentaba precisamente ser o máis simple eh, posible non? Eh, eh, creo francamente que o noso problema non que seamos parvos non? en todo caso que nos falta é certa autoestima non? que digo que en todo caso que nos falta é certa autoestima eh, sermos eh, capaces de darmonos conta de que por nós mesmos eh, sí que podemos non? Pero eh, a realidade é a realidade, non? Eh, a realidade é a realidade, o sea, nós poderemos ser mellor, peores, non creo que por ser galegos seamos ni máis listos ni máis parvos que ninguén, ni, ni teñamos máis eh, eh, inteligencia, ni, ni estemos eh, mellor ou peor eh, dotados. Non, non sei que non xa, tú non xa Eh, non, non creo que ese sea o problema, non? problema é que como país xugamos un papel eh, determinado e o papel que xugamos é o que eu dixen antes e se non é así, que alguén me demostre o contrario se alguén me dice, non, non, mire que mm, estás equivocado esa explotación láctea de que falaste de Melide o problema é que as vacas te, teñen dous tetos en vez de cato entón, <laughs> as vacas galegas non producen como vamos a competir eh, así, pero que o problema non é ese e sabémoslo todos o problema é unha decisión política e unha decisión que política que non tomamos os galegos e as galegas eu estou convencido de que os galegos e as galegas poderamos decidir oiga, usted está de acordo en que o sector lácteo en Galicia o sector naval poderse desenvolver por si sí mesmos sen ninguna cortapisa exterior e intenten competir no mercado mundial en pé de igualdade cos demais non para que nadie regala nada se si producen ben e venden ben, venderán e se non producen ben e non venden ben, non venderán você está de acordo con eso? supoño que a inmensa maioría dos galegos voten porque voten dirían, claro que sí o problema é que eso non o decidimos os galegos o deciden outros señores e por que? porque consideran que o que producimos non é malo e non sirve porque consideran que eh, o que facemos nós non está ben feito e mellor que pagan outros non o fan porque hai determinadas corporacións económicas que lle interesa que en vez dos centros de producción estén aquí estén outras partes e hai determinados políticos que o que fan é perdón, o que fan é refrendar as decisións desas corporacións económicas e o que plantexo e a solución, vamos á solución pois o que plantexo é invertir os termos decir, oiga, é que isto non pode ser a normalidade isto non pode ser de que sempre foi así non isto ten que ser a democracia a democracia consiste que os cidadanes deciden e os galegos temos dereito a poder gobernar a nosa terra temos dereito a poder equivocarnos e o mellor resulta que nos citan toda a pisa para o sector lácteo e que nos pomos a desenvolver o sector lácteo e onde resulta que non somos capaces de competir no mundo que nos vai mal pero nos vai mal a nós porque non somos capaces como galegos e como galegas non porque non lo impidan dende fora e hoxe que sucede non é que non compitamos porque non o sepamos facer non competimos porque non nos deixan competir Iso é o que hai que modificar, eso que está na nosa man modificar. Temos aí unhas posibilidades, unha é que nos pagamos galegos, e entón hai que ver por que nos pagamos galegos, porque sa, ou que salgamos de Europa. No, non sei, nos pagamos galegos. No, mira, eh, non se trata de que salgamos de, de Europa, no, o que si se trata... Sí, o que se trata... Por que non somos capaces, pois que todos estamos aquí ahora se nos fixéramos a facer un programa para traballar con Galicia, seríamos capaces de tener nuestras favor las cosas más importantes ¿eh? la, las completamente. Pero resulta que en la práctica es imposible. Tantos partidos que nos engrandece ahora, que no son capaces de sentarse un día para poder escribir para hacer un programa, de presentarnos como una alternativa al Partido Popular. Y al PSOE, como un programa con el ese Es el fin. Bueno, pues posiblemente o que teñamos que, que facer é empezar a, a traballar nese sentido, non? Ben, sí. Bueno, eh, eu fiquei fai uns meses, máis ou menos, seis municipios, que considero que debería ser físico nacional que fala, lo concordo absolutamente, creo que el potencial es inmenso, y que ninguén se lo salvo creo que sobre todo de maneira Praga ¿no? Eh, porque cuando se ve que la justicia, realmente una batalla muy fuerte, que diría que incluso más fuerte que Cataluña, el País Vasco, eh, a nivel nacional, pero que no, se supo, digamos, explotar como se que Y eh, en ese sentido yo traté de, aunque en mi opinión sería a nivel exclusivo ¿no? Eh, escapar ya del termo nacionalista. Yo creo que ese termo, en mi opinión, en términos de estamos eh, vai construído un pouco con ese discurso que falou vostede de incluir a todos os galegos que se ven para castellano, que dan, que falan, que tamén aí non todo o mundo se sente nacionalista, non? Ese sentido, é historia por a cuestión de nacional, non? Mais que nacionalista nacional, ou da taco galenista, non? Que máis Eh, a segunda cuestión é o tema das grandes símbolos símbolos, eh, a famosa espeleira, estas cousas que, que, que tamén habería que, na miña opinión, descartar a ese nivel, non? tem que ter uma apropriação do símbolo que temos, o símbolo das bandeiras grilas, bandeiras escudos oficiales, ese tipo de cosas. En ese sentido, incluyente, ¿no? Tercer punto fondamentale que yo creo que es discorso un po' di victimismo, de, de, de ai que malos somos un po' ese resistencialismo, ¿no? Por discorso discurso do orgullo, ¿no? Do orgullo tanto a nivel do lo que somos, o lo que conocemos. Como esa línea lo, lo vivamos con la lengua, ¿no? que eh, entonces trataremos donde se pregunta es Eh, porque creo que esto no sabía muy bien cuál es el escenario. ¿no? Y, y después también en la intervención esa de izquierda de ellos, son izquierda que en mi opinión no han sentido su internacional, que habría que desarrollar y, otra cuestión de forma y señaliza con relación a, a Loja, o Atlántico, a Portugal. Y no tanto esa comparación que siempre está como comunidad autónoma española, ¿no? Vamos a ver qué comunidad autónoma que va mejor, ¿no? Vamos el país europeo, vamos a con otros países europeos, ese discurso atlántico, de no atlántico, de Europa, etc. Y, y una última cuestión que habíamos que discutido el tema de la lengua también, ¿no? de el amigo como, independientemente de que la, normativa de cada tema, se percibe el amigo como un instrumento global de, el de potencial nivel internacional, para, para economía, para los negocios, que no vea que la lengua de la lista regional, etc. Eh, bueno, entonces seis principios que a así un poco establecí, que se puede discutir, evidentemente, pueden ser debatido pero yo considero que sería su texto si se expande como una un oportunista de, de autoestima, ¿no? Simplemente cuando respondemos otras áreas, opiniones. Bueno, a mí pareceme importantísimo que haxa xente no país que dedique o seu tempo a, a meditar, a pensar en clave de país como, como fastid. Digo, de verdade, non? Porque se nos pomos a discutir, pues seguramente pues, matices que, que facer e tal, pero eu penso que esa é a línea, non? Esa é línea. traballar en clave de país, ni máis eh, ni menos, ¿no? Eh, eu entendo, entendo todo o que dice, creo que ten moito sentido, non? creo simplemente como un apuntamento, non como unha contradicción co que dis que debemos de mm, seguindo esa liña e esa dirección que ti dis ter en conta algo non? e é que os nacionalistas posiblemente o temos feito moi mal eu sou nacionalista elevo toda a vida en cargo de responsabilidade do nacionalismo eu creo que temos feito mal en algunhas cuestións, senón non estaríamos así ¿Qué vamos a decir? No, no, no, eu... Claro, non tal foron os outros que votaron polo PP, pero non nos culpamos. Non, nós tamén tivemos... Algunas, algunas cousas fixemos mal, non? Ahora, ningún dos problemas de Galicia dos que padecen os galegos e as galegas e cercenas no benestar é culpa dos nacionalistas eh? ninguna eu creo que eso temos que lo presente non? por que? porque creo que efectivamente é moi importante o que tú dices, un curso incluinte, non excluinte. Pero, coño, non empecemos por excluir os naturalistas, que culpa non temos ningún. Eh? Porque temos, o que si temos é, que non entendo que xa sei que tú non queres decir eso, pero entendo que dende a perspectiva da cultura política que sempre decidimos temos que facer unha evolución para sermos capaces de facer algo que eu creo que mm, o que ti dis resumirías en unha cousa que é derribar fronteiras pues temos que derribar fronteiras sociais. Un proxecto de país ten que dedicarse na perspectiva galeguista naturalista que para mí é o mesmo. Para mí é o mesmo. Pero desde esa perspectiva o que ten que facer é derrubar mm, barreiras. Eu dicía antes, eu conozco moita xente que non fala en galego que ten tanta identificación co país como a min. Como vai ser eso unha barreira para poder participar e poder traballar codo a codo nun mesmo proxecto, nunha mesma idea. Non pode serlo. Non pode serlo. Non digamos a outras cousas de bandeira, de son tonterías. Non, tonterías no sentido de que non pode en ningún caso eso ser eh, unha fronteira. Non? Eu penso que a, que a dirección eh, é esa, eh, pero penso que tamén aquí non sobramos ninguén, non? E hai eh, un capital acumulado de traballo, de esforzo, de material humano, eh, de compromiso, de xente, que, que fan falta, eh? fan falta todo o mundo para ir nesa dirección, non para ir noutra pero fan falta todo o mundo moi ben, corral ben. Eh, máis que ti eh, que me provoca é eh, Magalí máis que é eh, Magalí sigur sunt vestigii necesari para que a comunicação social. Eu non sei se a bandeira galega ten que ver levala a tela vermella que para mí significa moito porque son comunista así son, me sinto e son nos da territorio Temos que poner de acordo pero que non quero en función da historia que sempre representa a ideología de quen dominaba poner los símbolos de uno dos más grandes y peores imperialistas, o do, o do pasado, o copounas, etc. A maior opinión por el acordo é, po, é poner a prueba, non o sei, a común, é eh, a mellor estelada que dá por grupo, que non é o meu, que non é outra tradición, e non son conceptualmente nacionalista. Va, vale, pero, pero a tradicional significa a visión ao pasado e creo que este país o pasado non me den solo hablen falen miseria un carácter. porque a Catedral de Santiago aconteceu um os lombos dos paisanos dos canteiros non os asorrisos vamos a ver depois colectivamente que non podes obrigar a ninguén que te ame a ninguén pero si sí podes obrigar a que te respete si sabes facer valer o teu interés porque en última instancia hai o confronto entón el creo os galegos debemos fíjate que non veño a ser da se chama nacionalista veño ortodoxo esta eh? máis ortodoxo como di outro ni, ni lei apostólico romano <laughs> creo o actuamos colectivamente como o no hay proceso de emancipación nas clases populares tampouco es dicir, e se ponen exemplos recentes que reforzó de la generación Vietnam moral 5 millóns o discurso de emancipación que lo decía el Partido Comunista Vietnamita que a desgracia obtuvo que sumerse no proyecto nacional E hoxe Vietnam é soberano é capitalista. Pero tiene un destino nacional de país. De acordo? Non máis falta citar. E depois en todo colectivo hai distintos intereses a loita de clase. É dicir, de acordo que non estamos no século XIX, A cuestión non é clase, base se expresa a través de cooperativos internacionales. Pero galegos levemos séculos emigrando, que os pais non teñan fillos e, eh, e os netos non teñan voz, non é por decisión nosa que somos o capital trueno da Venezuela, alguén tomou a decisión por nós, entón temos que plantear e bueno, non quero acabar máis eh, pero é un pouco Gracias. Eh, pois está bien. Eh, estou totalmente de acordo que é importante o sentido do país eh, ten un sentimento de pero a loita de clases, a esquerda e a derecha o que está moi ver está claro que por conta cosa que tengamos, por moita que a os taleiros, por moita que a as empresas de teleite, tarde ou temprano, por firmar agora mismo o TDP con os Estados Unidos, se va a firmar, o sudeste asiático vai desarrollar tamén esta industria naval, e xente como unha Unión Europea, que xente Ecuador, unha corte impresionante, está levando a sumisión todo o que fixo a agora, precisamente porque esa loita de esquerda e dereita, esa loita neoliberal, con os proxectos máis sociais, está perdendo a esquerda. De nada non vai servir ter un sentimento moi grande na zona e eh, ser independientes se si os produtos estadounidenses van vir a un precio moito máis barato, se si os leiteiros van ter que negociar desde, desde, desde o primeiro momento un modo de sumisión, o que estaba falando, vivamos como galegos, vivamos como que galegos como señor legal que o como a xente que está o que aplica toda a vida as portas do barrio que está durante anos eu penso que é moi importante penso pero é tamén moi importante facer o que os movimentos sociais, as agrupacións veciñais, movimentos culturais, non nos facemos. E non nesta hora, como estamos pasando en Cataluña, que se suman a os empresarios por cousas puntuais os seus propios intereses porque xa non hai dinheiro para todos e daquela vamos intentar aproveitar de aquí e non somos enemigo o empresario non pode ser do mío non podemos volver ao salto para palácio interno e decir ao pequeno empresario o pero temos que tener moi claro que son xo pobo eu como galego cometemos un sentimento nacional moi grande pero exígeme igual do obreiro como obreiro en Ecuador, en Perú, en Francia Asiático e isto é moi en contra Vamos a ver, eh, eu penso que hai unha teorización política hoxe absurda que se escoita máis dunha ocasión e que intenta decírmonos a, a todos que a loita de clases non ten ningún sentido porque xa non hai clases sociales eh, tampouco hai ideoloxías que filtera a xestión e o que xestiona ben e o que xestiona mal e polo tanto tampouco hai dereitas e esquerdas non? nomes sin, sin ningún contido eu penso que son a banda rachada hai clases sociais e por eso hai derechas e esquerdas e vaya se hai ideoloxía é tanto que hai pero eu penso que se si algo nos enseñou o materialismo dialéctico é a sermos capaces de aplicar a nosa teoría ao terreo onde vivimos e non ter medo a analizar os problemas en profundidade e non aplicando clichés Entonces, a realidade que ten Galicia é a realidade dunha economía productiva, específica, diferente e o que peor, dificilmente homologable á estrutura económica do Estado español e á estrutura económica europea. Ese é o noso problema. E de aí é que nace a injusticia, a discriminación e a incapacidade de generar benestar. Tirámolo ou non, hoxe os movimentos de clase non se explican únicamente en termos nacionais, sino que se explican na posibilidade real que teñen determinadas corporacións económicas de ámbito supranacional en impor os seus criterios e en establecer canles políticas para que esos criterios se leven a cabo. Cal é o auténtico movimento progresista no mundo a día de hoxe? O auténtico momento progresista é romper esa dinámica para construir espacios nacionais de decisión. A soberanía convertiuse nun concepto de clase, non un concepto étnico, nun concepto de clase. Ter soberanía como povo é asegurar que a maioría social ese povo pode, cando menos, pular polos seus intereses. Esa é a realidade. E iso nos leva a unha concepción nacional do problema. Guste ou non nos guste. Cando eu digo que é necesario crear un espacio nacional galego de decisión para que o noso futuro non o decidan catro burócratas imbuídos de capitalismo fanático que estou dicindo? algo de dereitas pero tampouco é a esquerda clásica é un novo concepto que efectivamente nace ten a esquerda, se si queres, pero que é un novo concepto que como galegos ou como galegas temos dereito a crear, ou non temos dereito como galegos ou como galegas a aportar algo á teoría política mundial. Eso temos que encasillarnos no que xa existe. Entre outras cousas, porque o Proxecto Nacional de Desenvolvemento sí que se pode explicar nun horizonte temporal que todo o mundo pode ver. O mundo idílico que defende o que defendemos a esquerda exactamente calé. O nacional sí que se sabe. E por iso, moitos gobernos que aquí, aquí calificamos de esquerda no mundo, e que utiliza a esquerda como baluarte ou como horizonte, cando vas a esos países resulta que eles non se califican como de esquerda, sino como nacionalistas. <laughs> Esa é a realidade. Entón creo que debemos de fuxir dos clichés de decir, isto non pode ser porque vai en contra da teorización que eu sempre defendín porque en realidad non vai en contra desa teorización é unha evolución desa teorización é un novo concepto e que dende logo non está protagonizado polos intereses de catro capitalistas que queran construir aquí un espacio nacional e logo que empresarios desa índole están interesados en Galicia no que estamos dicindo aquí que están interesados son milleiros e milleiros de persoas de diferentes clases populares, empresarios pequenos que queren efectivamente que ese espacio de decisión exista. E eu penso que temos que ver desde esa perspectiva. Porque, senón, eh, se pasamos da teoría á práctica, que eu creo que é o que interesa a xente, non? Que antes nos metíamos aquí nunha discusión sobre bandeiras e demais, a xente que interesa o benestar. Temos un proxecto para xenerar benestar, sí ou non? Pois iso que lle interesa a xente non? entón ao final o que temos tamén é que a teorización está ben e ademais é estupendo que, que sexamos capaces de, de reflexionar nos termos en que ti propós non? que é moi interesante moi inteligente pero ao final tamén temos que irnos a cuestión práctica e a práctica non la dá a realidade non? claro, eu a realidade o que deixo é se o que facemos como acción política de Galicia é dedicar o noso esforzo a engordar un proxecto político que hipotéticamente poda algún día gobernar en España desde unha perspectiva progresista, ese proxecto, cando lle toque sentarse na mesa da Moncloa, co petate que se vai encontrar diante é o que enfixen fixen antes, ni máis ni menos. Que sectores económicos, xa que estamos nun mundo eh, globalizado e estamos no espacio económico europeo, que sectores económicos primamos e cales colocamos na cesta dos prescindibles. Hai algún proxecto político de ámbito estatal, chámese de esquerdas ou chámese como sea, que este disposto a decir, no, no, no, desta vez os do aceite e os do cítrico que se fastidien porque ahora lle toca o do leite galego. Hai algún, é que non o pode facer, non o pode facer porque, porque, porque sería injusto incluso Cal é a posibilidade dos galegos? Recordar eso, non? A posibilidade dos galegos é, oiga, que temos un país que ten 2.700.000 habitantes, que somos poucos, que eso é que isto é vos, que non que somos pequenos, millor. É fácil darlles de comer, e temos sectores económicos para xenar, xenerar riqueza. Pois pagamos ese espacio nacional de decisión, e cando haxa que decidir eso, quitemoslle a Moncloa o morto de ter que pornos no cesto de desecho que nos dicen a nós pero se como dice como decía Miguel Ángel Murado non somos país por defecto xa non somos nin por idioma ni por defecto somos por defecto somos país porque temos que serlo porque ninguén se quere facer cargo de nós temos que facernos os cargos de nós mesmos é por defecto non é, non é por non é por pelexar no me por pelear con nadie, ni por llevarle a contraria a nadie, porque no, yo no quiero ser de izquierda, quiero ser nacionalista, son de izquierda. Por qué te conta cosa, vou ser diciendo que digo, claro. Pero o problema non é ese. O problema é que para nos o autogoverno para Galicia é unha cuestión esencialmente popular. Popular. Porque Euskadi e Cataluña poderá dicir ben o autogoverno necesitado pero para eles o autogoverno é bastante máis prescindible que para nós eles sempre se exigiva ter en contra dentro dunha planificación económica estatal sempre, porque son impostos 4.20% o 20% do PIB como non se vai ter en conta eso para unha planificación económica estatal non somos 2 millóns 700.000 habitantes e non somos nin o 5% do PIB somos prescindibles como podemos variar eso? facendo amigos en Madrid mala cousa mala cousa, mala cosa. eso sí que non é de Para oír? No. Como podemos facelo? Cambiando o escenario, dicindo, oiga, mire, le agradecemos os servicios prestados, pero a partir de agora o noso mm, vámoslo a gestionarnos. A mí nos vai mal, pero, bueno, vamos, vamos algo conseguiremos, vamos. ¿no? algo conseguiremos. E ese a día, non? Non, non creo que sea tanto unha, unha tradición que sea dereita, que sea unha dereita, senón cuestión eminentemente práctica de país. Non? Pues claro, a ver, es que a palabra. Sí, bueno, eh, vamos a ver eh, eu, eh, eu penso que si se algo nos enseñou a política nos últimos anos é que eh, a percepción da xente sobre as cousas e sobre a política e sobre como facer política mudou enormemente E se non somos capaces de ver eso, estamos equivocados. ¿no? Penso que, primeira cuestión, eu pertenezco a un partido político. Non participo na súa orgánica, pero pertenezco e estou moi orgulloso de máis Por lo tanto, de nin que ninguén espere nunca un discurso antipartidos ou os partidos son o problema, porque de ninguna forma. Penso que eso, ademais, é un discurso bastante reaccionario. Non, partido non é o problema e eu espero que sean unha parte importantísima da solución agora, un movimento de país como que se está a propor desde esta mesa precisa un movimento cidadán de base e un movimento cidadán de base non como unha pel de cebola que envolva a un partido político que está detrás se un movimento cidadán de base que a valentía de saber que van ser os ciudadanos os que decidan como hai que facer evidentemente isto ten que ter unhos principios Y os principios son facer política en clave de país como se apuntou ali por, por Magariños son os principios elementais senón escusamos perder o tempo pero a partir de aí o instrumento teñen que generar os propios cidadáns é dicir que dimensión ten eu teño a miña propia idea eu creo que é necesario unha revolta cidadana neste país e ademais os galegos sabemos facer o acaso o movimento nunca máis non foi unha revolta dese estilo e un instrumento de participación e de resposta o que sucede que hasta agora os galegos só reaccionamos cando algo nos chega hasta a nariz e creo que chegou a hora de que seamos capaces de reaccionar en positivo ante unha situación que eu considero de emergencia para Galicia tanto no ámbito da política interna como externa e polo tanto temos que ir a construir ese instrumento como? entre todos cando? pronto pronto. Pronto, entre outras cousas, porque isto non pode ser unha lecubración eterna eh, urbietor. Eh, isto ten que ter unha practicidade. E a practicidade a dá os tempos políticos que non os marcamos ningún dos que estamos eh, aquí. Vai haber un proceso de eleccións xerais eh, dentro de un ano e vai haber unha nova legislatura no Parlamento do Estado no que se van a decidir cuestións moi importantes Bueno, la lista tiene que reaccionar antes de eso. Tenemos que ser capaces de que no próximo proceso político Galiza conte. E de logo vai a contar na medida en que teña un proxecto propio e representación propia que, eh, que o faga. Por lo tanto, o tempo apremia. Pero de logo non se lle o que dé a receta eh, calculada do que hai que facer porque penso que eso ten que nacer de, de ese proceso participativo. Pois moi ben, eh, penso que xa chegamos a, a hora de rematar, eh, desde logo, o que sí, por riba de todo, penso que temos que facer todos é eh, un aplauso moi grande, moi grande, moi grande ao... A parte. No, a parte, no. A parte.